Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ko'p o'tgangi darsimizda sizlar bilan Xolid ibn Valid roziyallohu anhu boshchiligida musulmonlar, ya'ni mujohidlar Damashqni muhosara qilib turganligini aytayotgan edik va bir qancha Damashqning eshiklari bor. Mana Babu Tuma, Babul Jabiya, Babu Sag'ir, Babu Sharqiy deb, ya'ni bir qancha eshiklar bor, hokazo shunga o'xshagan. Xo'p, mana shu yerlarni muhosara qildi va Xolid ibn Valid har bir eshikka taqsimot qildi. Har bir eshikni boshiga bosh amirlarni qo'yib turib, musulmonlarni, mujohidlarni taqsim qildi va muhosara qilib turganligini aytib o'tgan edik. Va Damashqliklar bu safar o'zlariga Tuma degan kishini, ya'ni podshohda Heraqlni kuyovini o'zlariga amir qilib olganligini ham aytib o'tgan edik o'tgan darsimizda. Xo'p, Tuma o'zini boshligida jangni olib boryapti. Devor ustidan o'qlar otyapti va ana shu otayotgan o'qlari Abon ibn Said ibn Aws degan kishi, ya'ni yangi kuyov tekkaligini tekkanligini aytib o'tgan bo'ldik o'tgangi darsimizda. Shu yerga kelgan edik. Xo'p, keyin shu ular endi devor ustilaridan otishyapti, jang qilishyapti. Ya'ni tashqariga chiqishmayapti musulmonlar oldiga, devorlarning ustidan, qal'alar ustidan o'qlar yog'dirishyapti musulmonlar tarafiga. Va zaharlangan o'qlar otishayotgan ekan. Mana shu o'qlardan bittasi demak mana bu kuyov bola, yangi kuyovga Aban ibn Said ibn Aws, ya'ni bu o'zining amaksining qiziga uylangan ekan. mana shu kuyobalarga tekkan va bu kishini keyin sheriklari olib borishadi. Orqaga olib borib shu qo'shinni orqa tarafga olib borib, uni davolash harakat qilishadi, lekin ana shu yerda jon taslim qiladi. Ashhadu alla la ilaha illalloh va anna Muhammad rasululloh deb turib, birodarlar men xursandman, Alloh subhanahu va taolo men orzu qilgan narsani beryapti deb kulib turib, tabassum bilan jon bergan ekan. Xo'p, bu kishi vafot etgandan keyin aytib o'tganimizdek, uni amakisini qiziga uylanganida, amakisini qizi bilan yaqinda to'y bo'lganligi uchun hattoki deyapti ayolini qo'lidagi hatto xinasi hali ketib ulgurmagan edi deydi. Nihoyat oz vaqt bo'lgan edi to'y bo'lganiga. Yo'q, buni ayoli ham, ya'ni chavandozlik bilan shug'ullangan, yoshligidan ot minishni bilgan, ya'ni qilichbozlikni o'rgangan ayollardan bo'lgan ekan. Va buni ayoli kuyovini shahid bo'lganligini eshitdi-da, darhol kuyovini oldiga ko'rgani keldi, yetib keldi. va oh, u ya'ni orqadagi ayollarda ham bor edi degandik, askarlarda ayollari ham, bola chaqalari ham bor bo'lgan mujohidlarda. Bu ayol buni eshitdi-da, erini oldi kelib oxirgi marta erini ko'rdi. Ya'ni dafn etilishidan oldin erini ko'rdi va aytdiki, mana bu gapni aytdi. Kuyoviga aytdiki, "Ey habibim, senga berilgan narsa shodlik bo'lsin. Ya'ni Alloh taolo senga mana bu shahidlikni beribdi, senga Alloh taolo xush xabar qilib bersin. Va sen bizlarni ya'ni nikoh bilan halol nikoh bilan jamlagan, so'ngra endi seni shahodating bilan oralarimizni ayirgan, Alloh huzuriga ketibsan sen. Va Allohdan nomiga endi men qasab ichib aytamanki, men sen bilan, ya'ni mana bu dunyoda ham ayoling bo'ldim, oxiratda ham sen ayoling bo'lishingni orzu qilaman. Shuning uchun deyat qasam ichamanki, jihod qilaman to senga sen bilan jannatda birga Robbimiz huzurida jamlangunimizgacha deyapti. Va men men so'z beramanki, deyapti, sendan keyin men sendan kichkinga turmush qilmaslikka so'z beraman, o'zimni Alloh yo'liga jihodga tikdim, to senga qo'nimgacha, ya'ni sen bilan jannatni ko'rishgunimizcha jang qilishida, jang qilishlikka men ahd beraman dedi. Va shoyatga Alloh taolo shuni tezlatsa, dedi-da bu ayol, so'ngra eri ko'mildi ham, bu ayol deyap darhol o'zini joyiga borib, qurol aslahalarini oldida va odamlardan so'radi, "Erim qaysi eshikda qatl etilindi?" deganda unga aytildiki, "Tuma eshigida." Ya'ni shu Heraql podshohning kuyovi boshchilik qilayotgan ana shu eshikda o'sha eshik Tuma deb ana shu podshohning kuyovining nomiga atalgan ekan. Shu Tuma eshigi hozir ham bor Damashqda. Babu Tuma degan yerlar mintaqa bor hozir ham. Xo'p, mana shu yerda Eris qatl etildi degan, mana shu odam qatl etdi, podshohning kuyovi degandan keyin darhol silohlarni olib bu ayol, ya'ni yuzlarini o'rab turib ana shu tarafga ketgan ekan. Babu Tumaga boradi bu ayol. U ana shu yerga borganda yana jang ketyapti. Bu eshida Shurahbil ibn Hasana roziyallohu anhu jangga boshchilik qilayotgan edi. shu tuma tepadan turib u o'zi duo qilardi. Tuma jang qilyapti ham duo qilardi, o'zini salipiga sig'inardi, ya'ni krestiga, xochiga sig'inib xochorga vosita qilib, ey Allohim deb Alloh taologa ham duo qilardiki, o'zing mana bu salibga, mana bu xochga yordam bergin. O'zing ya'ni bu Masihni haqqi hurmati yordam bergin deb, ey Masih menga yordam bergin deb, shunaqa o'zini Masihiga, o'zini xristian diniga oid bo'lgan duolar bilan duo qilardi. Va kimimiz to'g'ri bo'lsa shunga nusrat bergin deb duo qilardi. ularda boshlig'i, tuma. U mana shu vaqtda armala deb, ya'ni armalada aratildi, beva ayol deb qo'yadi. Shu Aban armalasi deyat bu yerda. Ya'ni boyiga Aban ibn Sa'idda ayoli. Hozirgi mana bu ayol nayza otish bo'yicha ham yaxshi otishni bilar ekan, nayzani otishni boshlaydi. tebekil erini qasosini olishni otadi, otadi. Hattoki tumani qo'lida turgan krest katta podshoh bergan krest bor edi, xochi bor edi. Ya'ni ularda endi unga sig'inadi, u ularda ramzi. Ya'ni ularda shuni ushlab turishlik kerak, u tushib ketsa, xuddi bayroqqa ontarilgandek bo'ladi. U uni shunday otadiki, Alloh izni bilan shunga tegadi deganga, deyapti. Xochiga tegadi, katta xoch tushib ketadi pastga. Tushib ketganda endi ular xristianlar ham nima bo'lib ketar ekan, qo'rqib ketar da, Xudoyimiz tushib ketdi deb. Ya'ni biz sig'inadigan narsamiz tushib ketdi, bizga madad tushib ketdi deydida, endi Isoni qahr keladi, qasos olmasak bo'lmaydi deydi. Tuma darhol hammasiga baqiradi, endi deydi ko'cha chiqamiz deydi. Ya'ni bular, ya'ni qal'adan chiqishmayapti tashqariga. qaladan chiqishmayotdi. Mana bundan keyin keyin bu ayolni mana bu qilgan qahramonligi sababli endi dushman inidan chiqishga majbur bo'ladi. Shurahbi ibn Hasan roziyallohu anhu salibni olib qo'yadi, xochni olib oladi. So'ngra tuma eshikdan chiqib keladi, askarlar bilan chiqib keladi va orada qattiq jang bo'ladi. Qattiq jang bo'ladiki, bu tuma bilan Shurahbi ibn Hasan roziyallohu anhu bir-biriga to'qnashadi. Shurahbil ibn Hasan bilan jang qilib turgan vaqtda bu ayol nayza otadi, tumani ko'ziga tegadi. Bitta ko'ziga tegadi. Ko'ziga tekkandan ko'zini ushagan bo'yi orqaga chekinadi, uni askarlar himoyasiga olib oladi-da, ya'ni yana bu qochib kirib ketishlikka majbur bo'ladi. yana ichkari kirib ketadi, yana qalani chekirib, qolganlar ham kiradi, yana orqaga chekinib kirib ketib qolishadi shaharga. Yana darvozalarni yopib olishadi. Yopib olishadi. So'ngra <clears throat> mana bu tumani oldiga tabiblar keladi-da, aytadiki, ya'ni sizni holatingiz og'ir deydi, bitta ko'z og'ir bo'libdi, bo'ldi, endi borib uyingizga bor dam oling deydi. Bo'ldi, siz ko'zingiz jarohatlarini shunday tuzatish kerak. Keling, keling shular bilan sulh qo'yaveraylik bu arablar bilan. Baribir qiyin, sizdan oldin qancha-qanchasi g'olib bo'la olma deganda, tumani g'azabi kelgan ekanda, nima deyshapsan degan ekan. Qas yuz bilan podshohga qaraymiz? Men qo'rqoq bo'lamanmi? Yo'q, Isoda nomiga qasamki, bitta ko'zim o'rniga mingta ko'z o'yaman degan ekan. hali u musulmonlarning mingtasini ko'zini olaman. Men hech qanaqa orqaga chekinish yo'q deb, men shijoatlik nima bo'lgan ekanda ularni qo'mondan tumi Va men jang qilaman degan ekan. Ya'ni <laughs> qaysarlik qilib mahkam turib oladida, keyin ularga aytadiki, o'zlaring o'ylalaring dedi. Nasroniy din egalari dedi. Sizlarga shunday bir qavm keldiki, ularda omonligi ham yo'q, ahdi ham yo'q. Ular shunaqa insonlarki, badaviy insonlar. Endi ular deyapti, agar ustinglarga g'olib bo'lsa, sizlarni mana shunday jannat makon yerlarga egalik qiladi. Uy joylarlar ularni qo'liga o'tadi. Xotininglar ular cho'risi bo'ladi. Bolalar ularni qullari bo'ladi. Sizlarda ayollaringlar ularga cho'ri bo'lib yurishiga rozimisizlar? Bolalar doimo qul bo'lib o'tib ketishiga rozimisizlar deb ularni g'ayratlarini qo'za boshladi. Bunga aslo bizni nimamiz to'g'ri kelmaydi dedi. biz g'ayratimizni to'g'ri kelmaydi mana bu narsa deb ularga ruhiy ruhiy oziqob bera boshladida, hammalari yana qaytadan mayli bo'lmasa yana jang qilamiz deb yana jangga rozi bo'lib qolishdi ular. Va shu yerda u aytdiki, bir hiyla qilamiz dedi. Ya'ni hamma eshiklar Xolid ibn Valid yo'q bo'lgan eshiklardan chiqamiz kechasida, birdan hujum qilamiz deyapti. Xolid ibn Valid ham ana shu bir qancha eshiklar bo'lsa, Damashqda o'sha eshikda turganida razvedka qilamiz, qayerda Xolid yo'q bo'lsa o'sha yerdan chiqamiz deyapti. Endi bular Xoliddan qo'rqishardi-da. Xolidni qo'ymaylar, Xolidni o'yishi dedi. qildi qildida, biz Xolidni turgan joyini bildik, falon falon ishidan chiqasizlar, u yerda Xolid yo'q ekan dedi. Mana shundan kechasida ular g'aflatda bo'lib turgan vaqtda birdan hujum qilamizda, shularda ularga birdan hujum qilganimiz ular potirab qoladi deyshti. Tuma shunaqa nima qildi, niyat qildi. <clears throat> Va bitta qo'ng'iroqchi tayinladiki, sen ana shu bir vaqtda o'zim aytaman dedi, shu vaqtni belgilaymiz, shu vaqtda qo'ng'iroq cholasan, birdaniga hammamiz chiqamiz dedi. Va aytganidaqa ana shu bir vaqtni belgilab qo'ng'iroq chalindi, hammalari kechasi yana jangga chiqishdi. Xo'p, jang boshlanib ketdi. Yana bu Babu Tumadan yana bu o'zi chiqdi. Shurahbi ibn Hasan bor bo'lgan tarafga yana bu Tumani o'zi chiqdi. Yana qattiq jang ketyapti. <sighs> Ikki taraf yana qattiq bir-biriga yo'liqdi. U mana shu vaqtda yana bu ayol boyagi shahid bo'lgan kishining ayoli yana buni istab yurardi-da, Tumani istab yurardi. Yana shuni shuni o'ldiraman deb, qatl etaman deb shunga intilib yurardi. Shurahbel ibn Hasana roziyallohu anhu bilan yana bu to'qnashib qoladi, bir-biri bilan qattiq jang qilayotgan vaqtda shu nima Shurahbel ibn Hasana qilib sinib ketadi. Singanda bu ayol shunga yordam yetib boradi shu yerga. Yetib borib tumaga borib unga qilich soladi, lekin yana uni erkakdan himoyasiga olib tuman yana majbur chekinishga majbur qilinadi. Yana yana majbur bo'ladi. O'zini amirini saqlab qolishgan soatchi bo'ladi Shurahbel ibn Hasanani, uni chekinishga majbur qiladi. Shunaqa qilib u yana kirib ketadi ular. Mana shu yerda yana qattiq jang bo'ladi. Ikkinchi marotaba yana ular kirib ketadi. Juda ham ko'p askarlar qatl etilgan holatda yana ular qalalariga kirib ketishadi. O qalalariga kirgandan keyin endi uni odamlar ichida bitta oxir aytishadiki, "Ey Said" dedi. Boshlariga aytishadi. Damashq ahlilar, "Bo'ldi, bizda toqat yo'q" dedi. "Bo'ldi, toqat yo'q, biz sulh qilamiz. Bo'ldi, biz jangga chidamaymiz" dedi. Deganda u aytadiki, "Ey, iltimos, yana ozgina turinglar" dedi. "Ozgina sabr qilinglar. Men dedi podshohga xat yozaman" dedi. "Ozgina turib beringlar, yana qo'shimcha kuch keladi bizga yoki podshohdan so'raymiz, ruxsat bersa sulh qilib dedi. Deb podshohga xat yozadi. Podshohga xat yozadiki, shunaqa bizga yo yordamchi kuch jo'nating dedi, yo bo'lmasam sulh qilaveraylik. Biz toqatimiz yo, biz turib bera olmayapmiz bu arablarga dedi. Ya'ni bular mukammal Damashqni muhosara qilgan bo'ladi-da. Har tarafidan muhosara qilgan bo'ladi mujohidlar. O so'ngra ya'ni yana bir qancha kun shunaqa muhosira davom etdi. Oxiri bular chidamadi. Aytishdiki, "Mayli, sen o'zing podshohni kutaver, bo'ldi biz dedi taslim bo'lamiz" deydi. <laughs> Biz taslim bo'lamiz deydi. Oxiri bu ham o'yladiki, haqiqatan taslim bo'lmaslik imkon yo'q shikli dedi-da. Majbur taslim bo'lamiz shekilli. Haqiqatan hamma taslim bo'lsa nima qilaman dedi. U amir ham tuma nima qilish bilmadi. Oxiri bular o'zlarining oqsoqollarini, ulamolarini, nasroniy ulamolarni yig'dilarda Abu Ubayda ibn al-Jarroh roziyallohu anhu turgan eshikka shunga chiqarishga qaror qilishdi. U xoli jangar odam u kelishmasligi mumkin dedi. Biz ko'p jang qildik, bizni shunga Abu Baydaga borsak u kelishishi mumkin dedi. Abu Bayd ibn Jarroh turgan taraf Damashqda Masalan, Abu Bayd ibn Jarroh umman boshqa tarafda turgan, Xolid ibn Valid boshqa tarafda turganda bir-birini uzoqda bo'lgan. Hatto bir bir deb bo'layotgan ishlar bilmaydigan holatda bo'lgan. Orasi ancha masofa bo'lgan. Bular Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu anhu tarafga 100 ta odamlarni chiqaradilar. 100 ta katta kishilarni, oqsoqollarini, ulamolarini saytlarini chiqarishadi. Ular yaqinlashgan vaqtda Abu Ubayda ibn Jarroh aytadiki, sizlarga shunaqa bir qavmni hurmatli odamlar kelsa, hurmatga qo'yinglar. Chunki payg'ambar vasallam nima degan Anzilun nasa manazilahum. Insonlarni o'zlarini hurmatini joyiga qo'yib qo'yinglar degan. Ularga nisbatan ehtirom bilan muomala qilaveringlar. Ulamolari, kattalar, yosh kattalari kelyotganda dedi, ular chiroyli kutib oldi, yaxshi muomala qildi. So'ngra ular aytdilarki, "Ey Abu Ubayda" dedi. Biz siz bilan sulh qilishga biz rozimiz. Sizlar musulmonlar bilan sulh qilishga rozimiz, faqat sizlardan bitta narsani so'ranamiz. Bizning shu diniy qadriyatimiz bo'lmish bizni shu ibodatxonalarimiz, kanisalarimizni barbod qilmaysizlar deyapti. Shu cherkovlarimizni buzvormasanglar. Shu biz sizlardan bitta shu iltimosimiz bor dedi. Shunga rozi bo'ladigan bo'lsanglar, biz sizlar bilan sulh bo'lamiz dedi. Sulh qilamiz dedi. Deganda Abu Baydin Jarroh aytdiki, bizni o'zi sizlar aytmasanglar-da payg'ambarlarning alayhisolam buzishlikdan qaytargan dedi. Bu kanisalar buzishlikdan qaytargan, bu buzilmaydi, birontasi buzilmaydi dedi. Xo'p, bular xullas, bular bilan muzokaralar bo'lib o'tadi. bu muzokarada Abu Hurayra, Muaz ibn Jabal, Nuaym ibn Amr roziyallohu anhum ham qatnashishadi. Akhira bular kelishishadiki, ana shu yerda ular bilan kelishadi, sulhga kelishadi. Xullas ular Damashqni jangsiz taslim etishga rozi bo'ladi ular. Damashq egalar. Bu tarafdan chiqishdi. Bu tu'malar ham bor. Bunga rozi bo'lishdi hammasi. O'shunda bular ham nima kelishadi tushunasiz, mayli bo'lmasam deb turib, keyin ular bilan sulhlar, muzokaralar bo'lgandan keyin rozi bo'lib, endi Damashqda eshigini bular Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu turgan eshikdan ochib beradi. Bular kirib ketishadi. Bu tarafdan joylarga kirib ketadi. Hmm. Abu Ubaydan askarlar hammasi kirib ketadi-da, hattoki ana shu Damashqda Maryam kanisasi, ya'ni Maryam degan ular cherkov bor ekan, shu yergacha yetib kelishadi. shu yerga kelib, shu yerda yana ularning kattalar bilan uchrashadi, shu yerda muzokaralar bo'ladi. Bo'lib turgan bir vaqtda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu mana bundan xabar yo'q edi. Mana bu surohdan xabar yo'qdi. Xolid Valid qattiq jang qilib yotibdi u yerda. U nari taraf o'zining tarafida jang jang. Bular mana shu qancha tuma turib berdi, bu bilan jang bo'la olamiz degan niyati bordi u kishining. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu turgan eshikda ham ana shu tarafda Xolid ibn Valid turgan, muhosiraq turgan eshik tarafda bir eski kitoblar, eskidan qadimiy shu nasroniylar kitobini o'qib yurgan bir olimi bo'ladi ularda. u odam ana shu eshikka yaqin tarafda turadi. Uni ana shu qaladan tashqariga, shahar tashqariga chiqib ketadigan uni yo'llari ham bo'lar ekanda. o'zini haligi o'g'ri yo'llari deb qo'yamiz. Shuna yo'llari bo'l, tunnellar bo'lar ekan. Maxfiy yo'llarni u bilar ekanda. U o'zini kitoblari bo'yicha biladiki, musulmonlar g'olib bo'lishiga, kitobida yozilgan Muhammad alayhisalom Ahmad degan ismli odam chiqishligi, uni payg'ambar bo'lishiga, haq payg'ambarligi, uni nimalari, qo'l ostidagi sahobalar keyinchalik bu fath qilishiga, Shom yurtlari fath bo'lishligini o'qigan bo'ladida, baribir g'olib bo'ladi dedi-da, bu <clears throat> Tumani sulh qilayotganda buni xabari yo'q. Hmm. tumanni qaysarlik qilib yurganini ko'rganda, baribir kirsa hammamiz qatl etib yuboradi deb men taslim bo'laman deb u ana shu yerdan chiqqan bo'ladi, mana shu kechada. chiqib ana shu o'zini o'g'ri yo'l bilan chiqib Xolid roziyallohu oldiga borgan bo'ladi. Bor aytadiki, menga omonlik ahdini bersangiz dedi, men sizni shaharga olib kirib ketaman dedi. <laughs> deb borgan bo'ladi. U ham nima Xolid roziyallohu ahd beradi. Men senga omonlik beraman dedi, faqat avval Damashq fath qilsa senga omonlik beraman. Agar sen xiyonat qilmasang biz xiyonat qilmaymiz dedi. <laughs> Dedi-da, keyin u bir qancha odamlarni kiritadi, ular ana shu rohiblarini to'la bilan bo'lgan yo'l orqali kirishadida, ichkariga kechasida bexosdan kiradida, darvozalarni ochib tashlashadi qalan ichidan. Xolid roziyallohu bunaqasi jang bilan kirib boradi. Jang bilan kirib boradi, jang jang qatl etaveradi, qatl etib, Xolid roziyallohu qatl etib, bir chekindan qochib, ularning orqasini quvlab boraradi, hattoki Maryam degan kanisiga yetib keladi Xolid roziyallohu. Shunday kelsa, u Abu Baydin Jarroh yo'da, qo'lida qurol yo'q, quroli, ya'ni qinida, qurolini sug'urmagan, muzokara qilib o'tiribdi nasroniylar bilan. Shunday kelatda Xolid roziyallohu anhu, "Ye" dedi, "Nimasi bo'ldi bu?" dedi. "Nima bu Abu Bayda?" dedi. Desa, "Biz" dedi, "sulh bilan oldik" dedi. Desa, "Men jang bilan oldim" dedi. "Bularni hammasini qatl etaman" dedi. Bular u boshda biz 3 ta narsani taklif qilganda o'zi rozi bo'lmadi bular sulhga. Bularda jang bilan, ya'ni jang bilan kirgandan keyin jang bo'ladi oxirgacha dedi. Desa men dedi, "E men omonlik berdim" dedi. Desa sen nima haqqing bor dedi. Men amirmanmi, senmi dedi. Ha sensan amir dedi Xolid roziyallohu anhu. Men amir bo'lsa menga itoat qilishing kerakmidi? Men bularga jang bilan kirdim, jang qilamiz dedi. Desa Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu iltimos qiladi, Xolid, iltimos, men so'z berganman, ahd bergan bularga omonlik, sizlarga men omonlik beraman deganman. Bular abkirda meni men sulh bilan oldim" dedi. "Yo, men jang bilan oldim" deb turib olardi Xolid roziyallohu. "Bularni o'ldiraman" dedi. Bu ikkalasini ham, ha ikkalasini ani o'ldiraman dedi. Tumani ko'rsatadi. Tumalar orqada, "Ey, biz omonlik olganmiz" deb ular ham turgan bo'ladi. Bu ikkalasiga ham men omonlik berganman dedi. Desa <clears throat> shunda oralarda ancha tortishuvlar bo'lib o'tadi. Axiri bular kelishadiki, mana shu ahli ilm bilan nima qilaylik dedim. Muzokara o'tkazamiz deydi. Muozima jaballar bilan gaplashamiz Ya'ni shular nima desa, nima qilamiz dedi. Ularni olib keladi. Muozima jabr raziyallohular nimani ko'rib chiqadi Abu Hurayra Abu Hurayra roziyallohu anhu ishni ko'rib chiqadi oxirat Abu Bayda to'g'ri dedi. Ya'ni bu Abu Bayda endi sulh bilan oldi dedi. Ya'ni sulh qilib qo'yibdi, shuni endi shu odamni nimasini rioya qilishimiz kerakki, buni foydasi bu ham dedi, musulmonlar foydasini o'ylab qildi dedi. Ya'ni qonsiz holda olishlikka harakat qildi, shuni imkon bo'ladi. Shuni qildi. Musulmonlar maslahatini o'ylagan, foydasini o'ylagan. Va hamda qolgan shaharlar ham mana hozir o'zlari sulh qilishlikka hatto rozi bo'lib turibdi. Qancha-qancha shaharlar. Agar hozir go'yo ko'rinishdan xiyonat qilinganga o'xshab qoladi. Shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, endi ular ham ham islomni nomiga ham dog' tushib qoladi. Shuning uchun dedi, ya'ni endi buni bergan ahdini olaylik dedi-da. Bu ber omonlik beribdi, endi buni qabul qilamiz dedi. Desa Xolid roziyallohu anhu ya'ni bunga rozi bo'lmasa-da, lekin mana shunga qarorga endi taslim bo'ladi shu qarorga. Shunga kelishadi. Lekin aytadiki Xolid roziyallohu anhu men roziman mayli dedi. Lekin mana bu Tuma bilan Harbiz ikkalasini rozi emasman dedi. Tumani u Nari Harbiz yonidagi sherigi bo'ladi, noibi bo'ladi. Tuma boyaga shu podshohda kuyov bolasi. Bu ikkalasini lekin o'ldiraman dedi. Bunga omonlik yo'q dedi. Deganda Abu Bayd al aytadiki, men bularga muomala berganman dedi. Buraga ham yomonlik berganmanda dedi. Desa <clears throat> xulos Tuma bilan harbiy Abu Baydan oldi kelishib olar ekan. E bu himoyanga ol, bizni buzmasin, ya'ni o'ldirmasin, buni buzmasin. Ya'ni sen so'z bergansan-ku bizga, deb turib oladi. Abu Baydan jaroh shu yerda ya'ni iltimos qiladiki, Xolid to'xta, to'xta, shunaqa bular tegmagin deb men so'z berganman. Hatto molinglarni ham olib chiqib ketaverasizlar, mayli deb kelishganman dedi-da. Abu Baydan ibn Jarroh shunaqa kelishgan bo'ladi. Suluq qiladi, shaharga kiradi, xohlagan odam shu yerda qoladi, xohlaganlar chiqib ketadi, mol dunyosini olib. Shunga rozi bo'lgan bo'ladi. Hatto narsalarni olib chiqishga ham hatto kelishgan bo'ladi. Xo'p, so'ngra <clears throat> mana bundan keyin ularga aytadiki Xolid roziyallohu anhu, mayli bo'lmasa mana Abu Bayda ruxsat berganligi uchun men senlarga dedi, shu senlarga omonlik berganligi uchun senlarga izn beryapman chiqishingga dedi. Bo'lmasa men senlarga tek qo'ymasdim dedi. deb Xolid roziyallohu aytadi. Xo'p, ular ham keyin mana shu yerda u tumalar ham aytadiki, senlar bizga erkelik qilishing, biz biz ham sizlarga erkelik qilamiz dedi. 3 kun muhlat dedi. Bizga 3 kun muhlat beringlar, bo'ldi dedi. Hamma narsamizni olib chiqib ketamiz. 3 kundan keyin topganinglarni bizni qatl etaverasizlar dedi. Xolos sizlar asir olasizlar, xolos sizlar qatl etilasizlar dedi. Xo'p endi mana shu o'rinda bir ajoyib bir ish bo'lib o'tadi-da, mana shu yerda. Ya'ni bular endi xullas hamma narsasini yig'ishni boshlashdi. Mol dunyosini, tillalarni, nihoyatda katta zebuzinatlar, mol dunyolar, tilla, kumushlar bularni qo'li tuma endi podshohning kuyovi-yu. Bu biladi xazina qadalik. Hammasini ortadi. Qani musulmon bergan ahd uchun turishni qarang. Bu yerda qancha jang qilgan boyagi Nazvor Mazvor roziyallohu turadi. Bu yerda ana shu bar sahobalar jang qon to'kkanlar ko'rib turib, ko'zlarini oldida mol dunyosini to'plashadi ular. Ular ham ancha ko'pchilik chiqib ketadi ular bilan. Hammasini to'plab, hatto Damashq tashqarisidagi bir yerga, hatto Haymatiga o'sha yerga to'plashadi mol dunyolarni. Tezda-tezda o'sha yerga eng asosiy boylarni to'plashadi. Musulmonlar uni ko'rib turadi. Abu Baydin ibn Jarroh hazratlarining qilgan sulhga binoan tegilmayapti hali narsaga. Xolid roziyallohu haligini ko'ratdi, ular to'plaga tillandi. Bular hammasi nabchi ketyapti boylikni dedi. Va aytadiki, "Ey Allohim, o'zing bizga shunday bir yo'l ko'rsatganki, shuni musulmonlarga g'animat qilib bergin" dedi. deb duo qiladi Xolid roziyallohu. Endi mana shu yerda bir ajoyib qissa bo'lyapti qarang. E, Damashq fath bo'lishidan oldin bir nasroniy yigit, nasroniy bola, bir nasroniy qiz, endi bir-biri bilan sevishib turmush qilgan bo'lar ekan, bir-biriga muhabbatli bo'lar ekan. Rasul nihoyat bir-birini yaxshi ko'rishar ekan. U bular unashtirib qo'yilgan, to'y bo'lib qolgan, nikoh bo'lgan, lekin hali valima bo'lmagan. Bu keyin o'zini ana shu ayoli bilan endi hayoli bo'lgan, valima bo'lmasa-da. Bir dedi o'zi aytib beradi shu nasroniy yigit, biz dedi Damashqda bir o'yingoh bo'lardi, mal'ab bo'lardi, shunga chiqib o'ynatib berardim dedi. Bu ayolama dedi, har kuni. Keyin dedi bir kun o'sha endi jang bo'lib ketdi, mujohidlar muhosara qilib turibdi dedi bu shaharni, qalani. Keyin ayolim aytdiki, meni dedi, "Ke bu yo'ladan chiqib ketaylik, bir shahar tashqarisiga ham chiqib beraylik" dedi dedi. Shu shaharga bir eshikka keldik. Sekin men avval tashqarini bilib kelaychi holati deb kecha shunday chiqqanimda dedi, bu mujoyila meni asir olib oldi dedi. Xolid roziyallohu anhu askarlari asir oladi uni. Ya'ni bu fath bo'lishidan oldingi bo'layotgan ish. Nimaga biz hozir buni qissasini kelyapmiz? Hozir buni ko'rasizlar, o'rnini hozir, foydali yerini. U bu kishini keyin ular Xolid roziyallohu anhu oldiga olib borganda, Xolid roziyallohu kimsan sen desa, shunaqa men shuna shuna deb o'zining qissasini aytib beradi. Sen islomga fikring qanday desa, men musulmon bo'ldim deydi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammad rasululloh hali yigit o'sha yerda iymon keltirgan bo'ladi. Keltiradi va aytadiki, Xolid roziyallohu men sizlarga deydi, mana shu fath qilishlikka yordam beraman men ham dedi. Ish Damashqni ko'chalarni hamma yo'qni yaxshi bilaman, faqat bitta iltimosim bor, ana shu ayolimga hech kim tegmasin dedi. Hech kim cho'ra olmasin, men o'zimga beringlar dedi. Desa ular Xolid roziyallohu men roziman dedi. Keyin mana shu kanisaga boyaga nima yerga kelishganda Maryam kanisasiga, Maryam cherkoviga kelishgan vaqtda uni ayoli endi o'zi bir azat tutib, ya'ni rohibalik kiyimini kiyib, hali aza kiyimlarni kiyib olgan bo'ladi-da, o'zlar nasroniya kiyimi bo'yicha kiyimni kiyib olgan bo'ladi. Shunda bu keladi-da, endi bu endi boshqacha islom odamni o'zgartiradi-yu. Kresda olgan, xochirada olgan, endi islomiy kiyimni kiygan, islomiy sallalar, islomiy qilichlar ko'tarib, endi mujohidlar safida kirib kelyapti Damashqqa. Fathda bu ham qatnashyapti. Shunda ayolni oldiga keladi-da, nimaga sen buni kiyib olding, falonchi qiz deb aytadi. Bu tanidi uni. Suv aytadiki, meni kuyovimni deydi shu mujohid musulmonlar avvalishda deydi. Bir asir olib shunga men azza qilyapman deydi. Men seni erimman deydi. Yo'q dedi. Masih saqalasin dedi. Qanday sen dedi musulmonlarni ko'rinish. Men musulmon bo'ldim dedi. Desa, yo men dedi bo'lmasam senga rozi emasman" dedi. Men sen meni dinim sendan ko'ra afzal dedi. U. Men uchun nasroniyat dini sendan afzal dedi-da, men senga tega olmayman dedi. Desa bu aytadi, yo menga tekkin dedi, tegmayman" dedi. Men dedi shu nimalar bilan tuma bilan chiqib ketaman dedi. Desa shunda bu tezda Xolid roziyallohu oldiga boradi. Bu yigit, "Ey Xolid" dedi, "Menga izni men kuch bilan olib qoling shuni" dedi. Ya'ni Xolid roziyallohu umuman tegilmasin deganda, Abu Baydani bergan ahdiga binoan hech bir mujohid biron odam ularga qurol taqamasin, ularga so'z berildi, chiqib ketib qolsin deilgan va u bilan ixtiyoringlar chiqib ketaveradi deilgan. Ahdni qarangda, musulmon ahdini. Desa keyin bu ayol endi tuman oldiga borib men sen bilan ketaman dedi. Bu bu bola kuch bilan olsa bo'ladi, lekin ola olmaydi kuchi bilan. Chunki Xolid qaytargan. Xolid Razon oldiga kelib, iltimos shu ayolimni olib qo'ling, shunga ruxsat bering dedi. Degan ijoza yo'q dedi. Biz ahd berganmiz dedi. Ijoza yo'q dedi. Desa keyin u ayol xullas o'shalar safida ketadi. 3 kunga nima deb ketganida endi bu tuma 3 kundan keyin bizni topgan yerda qatl etaverasizlar, topgan yerda bizni asir olasizlar, xolasizlar degan. Mol ola olasizlar degan. degan. Xullas bular keyin yo'lga chiqib ketishdi. apil-tapil narsalarni olishdida aytganimizdek mol dunyolarni olib, bu qizam ularda safida chiqib ketadi. 3 kun bo'ldi. 3-chi kun tugadi, vaqt tugadi. Eh. Xolid roziyallohu anhu boy yigit keladi, hozirgi yigit. Eh. bu nasroniy yigit endi eh, sobiq nasroniy hozirda musulmon bo'lgan ey xolid uch kun bo'ldi ketamizmi deydi orqasida <laughs> desa aytadiki e ular dedi ketdim men yo'lan bilmayman qani yetaman, endi ular ketdi orqasidan quvlab borish niyatim bor edi, menga ham alam qildi bularni ketganligi, lekin endi baribir foydasi bo'lmasa kerak desa, men bilaman qisqa yo'llarim dedi. <laughs> Faqat dedi o'sha qizni menga bersanglar bo'ldi. Endi musulmon ola olmadim, endi cho'ri qilib olaman dedi uni. <laughs> Islomga kirsa xotinim bo'lmasa cho'ri qilib olaman dedi. Faqat menga shunga imkon berasizlar dedi. Desa, mayli, ahd, mayli, o'shunaqa senga sendan boshqasi bo'lmaydi u dedi. Desa, o'zi qisqa yo'llari bilan bu Xolid roziyallohu anhu olib ketadi. 4000 askar olishatdi bular. 4 ming askar olishadi, ya'ni ehtiyotini olib 4 ming askar oladi, keyin rumliklar bilan askarlar bilan duch kelib qolishi mumkin. 4 mingta askari bilan keyin Xolid Razonov chiqadi, bu yo'lboshi bo'lib ketadi. Xo'p, keyin yo'lda ketib bular ularni orqalaridan yetib boradi. Lekin bularni, ya'ni Antokiyaga ketyapti deb o'ylaganda bu endi. Antokiyaga ketyapti. Antokiyada bo'lgan Rumni podshoh Hiraql. Lekin Rumni podshoh Hiraql buni, ya'ni Tumani shaharida topshirib kelayotganligini eshitatda darg'azab da u yana qo'shimcha askar jo'natmoqchi bo'lib turgan bo'ladi. Darhol xat yozadiki, Tumaga o'zing qochibsan dedi, endi men oldimga kelmagin dedi. Men askarlarim ham ruhiyatim tushirmagin. Ket u nimaga qarab Konstantiniyga ketgin dedi. Ya'ni Istanbul taraflarga ketgin, bu yerlardan ket dedi. U ham rumlilar joy, lekin o'sha taraflarga ketib yuboringlar. Men askarim bilan yo'liqmanglar deb ularni yo'lini o'zgartirib yuborgan bo'ladi. Xo'p, keyin bular ularni orqasidan qo'llab borib, oxir bir toqqa duch keladida, bir katta tog' bo'ladi. Tog'da orqa tarafda rumlilarda askarlari o'tadigan yo'llar bo'ladi. Asosiy rumlilarda yer nazoratida kuchli nazorat bo'lib turgan yerlar bo'ladi. Mana shu yerda biladiki, u tog'da orqasiga o'tib ketibdi deydi bu aytadi. Bu aytadi, men bor imkonni qildim, ey Xolid, ular shu yoqqa o'tib ketibdi. Shunga nima qilamiz deydi. Lekin hat bu rum ma'navi tog'da u o'tsa deydi, biz rumlilarda nimasiga ham tushib qolishimiz mumkin muhosarasiga deydi. qiyin holatga deydi. Lekin dedi, bo'lmasligi ham mumkin dedi. Ya'ni rumliklar yo'q bo'lishi ham mumkin, lekin men kafolat bera olmayman, lekin shunaqa holat dedi. Ya'ni rizqqa o'rni dedi, tavakkal bo'lish kerak bo'lgan holat dedi. Va shunda Xolid roziyallohu anhu biroz o'ylanib qoladi, bir tush ko'rgan bo'ladi. Mana tush ko'rgan bo'ladi. Shu Tushni inshaalloh keyingi darsda o'tamiz. Shu tushni aytib, tushi bilan keyin shuning ta'biriga ko'ra ish qiladi. www.sodiqlar.info